Išeimo knyga, šeštas skyrius. Viešpats atsakė Mozei, tu matysi, ką aš padarysiu faraonui. Stiprios rankos priverstas, jis išleis juos. Stiprios rankos priverstas, jis išvarys juos iš savo šalies. Dievas kalbėjo Mozei, aš esu viešpats, Aš pasirodžiau Abromui, Izaokui ir Jokūbui, kaip Dievas visagalis. Tačiau savo vardu, viešpats, jiems neapsireiškiau. Aš įtvirtinau su jais sandorą, norėdamas jiems duoti Kanano šalį, kurioje jie buvo ateiviai. Ir aš išgirdau Izraelio vaikų, kuriuos yra pavergę egiptiečiai vaitojimą ir atsiminiau savo sandorą. Todėl sakyk izraelitams, kad aš esu viešpats. Aš jūs išvesiu iš egiptiečių priespaudos, išlaisvinsiu iš vergystės ir išgelbėsiu jūs savo ištiesta ranka ir dideliais teismais. Aš jūs priimsiu, kad būtumėte mano tauta ir aš būsiu jūsų dievas, kad žinotumėte, jog esu viešpats jūsų dievas, kuris jūs išvedė iš egiptiečių vergyjos. Aš nuvesiu jūs į šalį, kurią pažadėjau duoti Abromui, Izaokui ir Jokūbui. Ja duosiu jums paveldėti, nes aš esu viešpats. Moze taip kalbėjo izraelitams, bet jie neklausė jo dėl dvasios suspaudimo ir žiaurios vergystės. Viešpats kalbėjo Mozei, eik, sakyk Egipto faraonui, kad jis išleistų izraelitus iš savo šalies. Moze atsakė viešpačiui, Izraelitai manęs neklauso, tai kaipgi manęs klausys faraonas? Mano lūpos neapipjausitos, Ir viešpats kalbėjo Mozei ir Aronui ir davė jiems įsakymą Izraelio vaikams ir faronui, Egipto karaliui, kad išvestų Izraelio vaikus iš Egipto šalies. Šitie yra vyresnieji savo tėvų namuose. Izraelio pirmagimio Rubeno sūnus, Henochas, Paluvas, Hetronas, ir karmis. Tai yra Rubeno giminės šeimos. Simjono sūnus, Jemuelis, Jeminas, Ohadas, Jehinas, Coharas ir kanonietės sūnus Saulius. Tai yra Simjono giminės šeimos. Šitie yra Levio sūnų vardai – Geršonas, Kehatas ir Meraris. Levis gyveno 137 metus. Geršono sūnus – Libnis ir Šimėjas. Kehato sūnus – Amramas, Icharas, Hebronas ir Uzielis. Kehatas gyveno 133 metus. Merario sūnus, Mahlis ir Mušis, tai yra Levio giminė, pagal savo šeimas. Amramas vedė savo tetą Jochebedą. Ji pagimdė Aaroną ir Mozę. Amramas gyveno 137 metus. Icacharo sūnus, Korachas, Nefegas ir Zichris. Uzielio sūnus, Mišelis, Elicafanas ir Sitris. Aronas vedė Elišebą, Aminadabo dukterį, Nachšono seserį. Ji pagimdė Nadabą, Abihuvą, Elezarą ir Itamarą. Koracho sūnus – Asiras, Elkana ir Abiesafas. Tai yra Korachų šeimos. Arono sūnus Elezaras vedė vieną iš putėlio dukterų. Ji pagimdė Finehasą. Šitie yra Levio giminės šeimų vyresnieji. Aronas ir Mozė yra tie, kuriems viešpats įsakė išvesti Izraelitus iš Egipto šalies. Jie yra tie, kurie kalbėjo faraonai, Egipto karaliui, kad išvestų Izraelitus iš Egipto. Viešpats kalbėjo Mozei Egipto šalyje, sakydamas, aš esu viešpats, pasakyk faraonui, Egipto karaliui, visą, ką tau kalbu. Bet Mozė sakė viešpatės akivaizdoje, aš esu neapipjausiutomis lūpomis, kaip manęs klausys faraonas.